tukaba rero ari ikiganiro cyitwa uburundi buraririmba ikiganiro ikunze gutumira umuririmbyi afise icyo atwigisha murazi ko ibiganiro bivuga ku muririmbyi ari byinshi ari ibiganiro bivuga ngo mbega wowe wamaze iki umaze gukora iki uri gukora iki wifuza kuzokora iki ivyo bibazo nk'ivyo muri Burundi buraririmba hageze aho dutera intambwe mu maze nk'ikintu cameza ngahe mubikurikira aho tuba duteguye umuririmbyi afise ico atwigisha ungana nk'ubwarimu ungana nk'ubuminisitiri ungana nk'ubw'ubuperezida ungana nk'ibintu byose abantu bose bakora ukacubona rero eh, bafise ingene bitunganya mu buryo bukwiye muraza kutahura neza yuko umuririmbyi hari ibintu byinshi byangenerwa ko ateza gukurikiza kugira ngo ashobore kuba porofesiyoneri ngibyo rero ibyo tuza kuganira eh, n'umuririmbyi kazi maze iminsi muko murumva mu cyane cyane muri kino gihe muri amezi arangiye ashika nk'atandatu akora cyane akaba ari umufasoni yitwa natasha ngendabanga turaguha ikaze muri sitiyo za dusanganiro aba ari kumwe n'ubujeje ibyo gutuma tumuraka amakuru icyo bita tashe do presse yitwa rafa murakoze cyane christian rafa irindi zina mbere hagiye yitwa mbere ni menshi DJ Rafa Mr mhm. Home Mr mhm. Nyumbani abavyeyi bakusinga iki Rafael Nyandu Rafael akaba rero kino gihano mantegura yanje Christian Savye fatikanije na John Habonimana John Habonimana muga bwivyo yariho uh, eh, Akimana François batazira musauza atuma maje bashikira mugabo igice cya gatatu ni indirimbo zitanu abarimvye batanu ego hakaba rero eh, igice cya mbere twama tuvuga ku makuru tuba dufise ego byesanganura wade n'untira dadanuka bo na cyane cyane gusa ni ukwibutsa ah, abakunzi b'isanganiro uh, award uh, ko nkuko twashoboye kubamenyesha yuko isanganiro award itegeza kuba uh, mu mpera za kuno kwezi ariko kandi murazi ko bigora bigora abagabo mhm. turashobora neza kumenya itariki Eh, neza ya nyuma ariko ni mu mpera z'ukwezi kwa gatandatu urubanza nta rusibye kwa gatandatu ni guhera tutaramenya watwaye isaganura watigira gatanu ego ego nkuko vyama rero eh, mu yandi makuru tuba dufise tura muri no misi twarashoboye kuza turatelefona cyane cyane abaririmbyi bo hanze ugatumenye ibyo barimo ego nico gituma dushaka gufata umunota umwe tuganira nabo twashoboye gufata amajwi bari hanze eh, mm. kandi twarumvise ko na Natasha misi za zo kubitira hanze yego muri iyi nzu nyine eh, bimwe byo kugenda ukagaruka tutamenye ibyo bakora tukabona mm. amayimaje tuzogufata ijwi rihariya hariya nta na hamwe idashika uwo duhereye ko ni uwafise icyo asana n'icyo turi ko turakora mu kino gihe ni umuririmbyi yitwa MT number one twaganira ko turamubaza ingene umuririmbyi ashaka gukamisha biciye kuri interineti sinzi ko natasha arabishika ko aha ashobora kuronka udufaranga biciye ku baguzi indirimbo ze kuri internet akaba atarabishika ko mu kanya tumukurikire MT number 1 atubwire ingene bigenda mu munota umwe ni site imwe muri ni nka YouTube ariko ikoresha aba baba bari bari muri market y'ubuhinga bwa none moje iyo nkoresha rero ni Vivo we ura ariko nkanjye nkoresha vivo n'abandi barisite bakoresha vivo uraheza ukaronka n'inyungu nubwo itaba ari nini cyane ariko urayironka ego uti kubera ko muba ahantu basanzwe babikora mbega kugira umuntu yandikishe vivo bisaba iki aca hehe vyogenda gute kugira nk'umwana w'umuririmbyi w'umurundi ashobora kuba ariko arakurikira MT number 1 umurundi ari muri leta z'ubumwe za Amerika uh, wewe amaze kugira kure abitahura umuririmbyi ariko arakurikira kino kiganiro agashaka basi bati soroso rigwiriye igiye vyogenda gute yo jahe yo cahe vyogenda gute kugira yinjire muri yo uh, vivo nk'uko bivuze vivo iroroshye vivo iroroshye ni yaronje gusa ukora ukontakitinga n'abantu bakorayo oh, eh, ibyo ni biri muri kazoza ah. eh, nabonye yuko eh, ibikorwa byose uhora ukora murambona atashe de presse wawe amafata amafoto narabonye ugiye kuri MT abakurikira kuri kire bandike bati MT number one mu muririmbyi w'umurundo ucubona iminsi yose ndiga herukanwa muri za dusanganiro mm. araciye nk'ukwezi n'igice eh mm, kuvyibuka turafise imana yamiri kumwe natwe ndiko ndategura kuzitwara hirya no hino eh, nkaba ubu natanguye muri muri Portland Man aho ariho nagize launching yayo tariki mirongo ibiri na zine z'ukwezi kwa kane eh, bibiri na cumi na gatandatu mvuye muri seze mvuye muri arizona ahitwa tucson na n'ahitwa phoenix mu ndwi iheze niho narindi ubu nawe ndiko nditegura no kwitwara ahantu hatandukanye bagenda bantumira eh, mu makonferanse eh, no mu biteramo bindi tugenda dutegura hirya no hino ubu mirongo ibiri n'umunani nzoba ndi ahantu hitwa indiana zitatu zitatu hanyuma itariki eh, zitatu eh, z'ukwezi kw'indwi inzu bandi ahantu hitwa bismarck muri north dakota aho niho niyo tuntu gukora ngaha muri eh, kaminuza amerika ko nzogenda mbandanye n'ahandi hose hatandukanye mu nyuma nzogenda no muri canada i iburaya hamwe n'iwacu nzova mpashikira niba twari banzohereza imana ibishoboye ego murabyumvise rero eh, wiri ahageze yego kandi abazoronka akaryo ku munsi wa gatatu zoronka yo kubishikiriza mu buryo bukwiye twadufashe iminota itabwira tumenyeshe eh, abariko barakurikira radio isanganiro eh, abarundi barimo abandi baririmbyi babiri mugereza umunsi umunota umwe kugira iyo minota itanu irangire n'umuririmbyi yitwa Bobona Bobona akaba ari muri tournée hariya muri Itali eh, Italie akaba iyo tourne rero atubwira iyo ariyo hanyuma muzuza mumenya ibyo agezemo uko iminsi izogenda ikurikira tumukurikire Eh, kuri uwa gatandatu ikaba yari yatanguye je nkaba narimira mu bantu bashoboye kuvuza amira eh, nkaba nashoboye kuronka amahigwe eh, yo gushobora kubandanya kuko bashimye ibikorwa by'iwanjye ni ukuvuga ubu ndi mu myiteguro cyane cyane mu kuntu isabukuru izokurikira uti wararose amahirwe y'ugushobora kubandanya uwo indirimbo waririmbye ariyo mbega iri mu gitariyani uri mu kirundi yabereye muri gisagara cyitwa gute aho mu butariyani ego eh, mbega ibizokurikira ni ibihe ga bobona inyuma yo gutera imbere gutera iyindi ntambwe ukaronka amahirwe yo gutogwa yuko wanugwa muri muri benshi eh, ibizokurikira n’ibiki urakoze cyane kandi kuri icyo kibazo ibizokurikira eh, na amafesitivale nyine ubu nkaba ndi kuri eh, icyo nakwita ku rutonde rwo bazoshobora kuvuza mu bisagara bine byo ah, muri itari rome mira amaboronye ah, n'ahitwa buresha nkaba nzishobora kuvuza ndi kumwe n'abandi bazaba bari ngaha nyine b'abatariyano nibyo bizokurikira twazishobora kuronka n'ikindi icyo twakwita amaka tuzogira aho bazoshobora uh, kutugirira icyo kino kwita amaforomasiyo eh, bakatwigisha ukuntu umu ashobora kuyifata mu gihe ariko aratera imbere ego rumenyeshe ko bobona yaciye asaba abarundi bati niba mushaka ko atera imbere mwandike mugene muri facebook musabe ubugenzi bwiwe wandike umuti ni bobona ni bobona iyo rero babonye ukurikiranwa na benshi ngo bacabona ko nabi wanyu kugatumba gatumba ka bujumbura kamenge i Burundi bakwitayeho ugaca ugira amanota menshi ikindi nacyo yasabye yari yumvise ko tuzogira ikiganiro na Natasha mm. hanyuma avuga ati ko je mfise umufasi n'umutaliyano kazi Natasha akaba afise umushinga ntahe w'umutaliyano ngo yifuza ko bazogira featuring hariya muri Italy ubona byo shoboka atugira nande na bubona mukayigira muri Italy agahamagara nk'uwitwa Arontunga mugahurirayo yari jise urazi hajya ofisi umuntu agufasha eh, kandi ukaba ufise n'icyiyumviro kugira ibintu bininiya eh, nashatse jisite ngire ikintu cyiza kiboneka kandi kiboneka mm. bikumarira iki Mm, ni kuba porofesiyoneri uko wabivuze mhm. ugashobora no kunguka uburyo rafaringa mm. ni atashe do press wawe hariho ibintu tura tubona urungika bijyanye na biyogarafi ukabona ukabona natasha rukora mukurikira sinzi kuba bideye ntavyo bazanye ntavyo bazanye eh. bidusigurire kubera kuvuga uti jewe eh, akazi karatandukanye ubu ufise manager producer attaché de presse tubwire ivyo umaze kuronka eh, muri ubwo buryo eh ico ego arazimbye mubwavuga uti yego arazimbye me akora ibintu byiza murumva iyi indirimbo Burundi bwacu ngene ikozwe mhm. urayumva ni indirimbo izo kwamaho uribaza yuko ricatumye ironka n'ubushime nako gatushe ka ni yego ni eh. kubera roni nyene yego mm. eh. bona ni bayita eh cyo gipapuro kiranga dosiye do uh, presse ego ducishirize kuko reka bagize dosiye de presse imbere yuko eh, tunatashe de presse wewe aca bisigura mu buryo burambuye ko ni na ni juste abantu bamenye natasha ninde hage ugiye gusaba sponsor uh-huh. utegereza gutwara ivyo wawe watanguye muziki gyare uh-huh. wagiye he uh-huh. hage bice berekana natasha yararonse trophée yaragize album ya audio ntukajyane n'ibikunda nk'iyi foto uh, yamfashe turi ko turaganira muri studio za radisagari mu kanya tuyibona abashaka kubona nsabye batari bwamubone barumva izina ryiwe baca baje muri facebook natasha hajya uh, facebook iwawe ni gute yitwa gute yitwa natasha bondi ari rafanyene canke ari nundi buntu Ah, uwundi mumenyesha amakuru cyangwa uwundi muntu asanzwe kuba yarabyize w'akazi k'iwawe nakahe kuvyerekeye ubatashe presse kwa Natasha eh, Ngedaba ah, igikorwa nyamukuru ni kumenyekanisha ibikorwa byiwe mu binyamakuru ari byo byose ari ama televiziyo television ama ah, na ma media en ligne byose ni gikorwa dusanzwe turiko turakora ariko kandi eh, kenshi ari igihe adaseruka mu biganiro uh-huh. oh, ukajya usanga twebwe turaserutse tukabikora ibyo bikorwa ko eh, yabivuze aravuze birashobora gushika afite nka concert kwa gatanu muri uwo mwanya nyine akaba afise repetition eh, akaba agateguye yatumiwe mu maradiyo nk'atanu n'amateleviziyo abiri n'ibimenyamo wuce useruka murazi neza yuko ubu uh, natasha nk'uko yavuze wavuze facebook n'ibindi ariyo n'ibindi ariko turi turategura bijyanye no kumenya amakuru yiwe cyane uh, kumbure mu minsi iza tugiye kubikora cyane ariyo website ni ukuvuga ni site uh, internet yao bazoba bakurikirana makuru yiwe ni site zo kwita Natasha nyene mm -hmm. ariko kandi akaba afise ubu ico twita channel ya mm, YouTube kuko ariyo YouTube I, I, I, ushaka kushira gushiramo indirimbo mu indirimbo ya Natasha yande yose urashobora kwishiramu mm -hmm. ariko akaba afise eh, channel yiwe ya, ya, ya YouTube yitwa uko nyene yavuze Natasha Burundi mhm. kuvuga mm -hmm. iyo ni ni channel yiwe gusa bwite mm -hmm. uh, eh, bijye nyine bakora ravuga umuririmbyi kuba professionnel ego eh, twacishijemo uh, kare tuko turaganira mtsi number one avuga ati vivo eh, natasha twemereye yuko atarabijamo wowe nk'umu atasha de presse ari ugiye gukora kugira ngo nawe atangure gukamisha duke duke tumvise eh. mt number one kuntu yavuze eh, nate tugiye gukoresha ama processes yose kugira ngo sivyo bya vivo gusa ariyo n'ibindi umuntu ashobora kuganya amafaranga bicije mu ma mu ma mu ma mu ma ringtone mm. mu ma mu ma kompanyi telefonike mm. ego ivyo byose tugiye kubikora mm. ni kuvuga turakora gukora etapa par etapa ni byose ntitubikorera cyarimwe mm. eh, dushaka kimwe agire eh, duheze kimwe hanyuma dukore ikindi tubwibutse ko rakurikira aho dusanga tu mu kiganiro uburundi buraririmba tufise umuririmbyi dukunda amaze igihe abice ah, bice gateriteka igihugu eh, akaba rero mushaka kumwakura kuri izo nimero mirongo 2246 canke mutwandikire eh, kuri WhatsApp eh, 76 209 140 kandi mubwire uko ari abantu bahava baca babikora ikiganiro caheze canke ngo batangwe kubikora ku munsi wa gatanu ikiganiro kiri diffusion babe baratwandikira ubu nyene kuva kuri 76 209 140 kuvyo tumaze kuvuga eh, mugabo muri kano kanya mugani wandi ngo darandreta eh? tumusabe eh, Natasha atubwire twumvise abicishijemo ngo vuba vuba arafata voyage atubwire yariyo oh, ngiye muri Tanzania uh-huh. oh, ni ni jeudi ngiye kwa kane kwa kane mhm. uh, ngiye kugira indirimbo bishobotse nzogirayo na video kubera nzogirayo ini semene mm. amatwi adusumira wowe n'abatanzaniya mu ibananiye bikomeye maze igihe mukora n'abatanzaniya cyane ni kubera eh? uh, urumva mhm. sifise mfise umutobe wanjye yaba muri tanzania mhm. ntiwamfasha akagutegurira yego ah. yarantegurira rero ingorane ubu petete mejeje iyi niyo ndirimbo petete ya novuga afise nawe hariya igikorwa cyo kwakira abarundi mega ni muri iyo nzira nyene wazi ego mm. tina nina agenda mu Buganda ashobora kumurondera me studio yiwe ni ntoya mm. nivyo nshaka jewe nka Natasha mm-hmm. um, arashobora kumfasha juste anshikane aho hantu ushaka eh, umuntu w'ama video kubera jewe nkunda ibintu biri ampe hejuru kubera mm. kumbure nawe nyene niwe yari kuza kugira ngo adufashe muri icyo gikorwa urumva arafasha arafasha kugira ngo Uh, ibikorwa bimwe bimwe by'abarundi bishobore kumenyekana hirya naho uh, nk'uko natasha bivuze studio yiwe ni ntoyi toragiye kwiraba mhm. twasanze ni studio ntoyi imeze nk'izi ziwacu zo muri quartier ariko mhm. ego bagacishemo hama turindire ko ratwandikira eh, kuri 76 209 140 76 209 140 babaza ikibazo cyacu cyose kwa Natasha imbere yuko kino gice kigira kabiri kirangira aca kiganiro uburundi buraririmba Ehm, namufashije gaburo kubera sishobora gutera imbere igihe nyine nafasha mhm. abandi rero nuko yego cyane murabyumvise bigenda intumbero yawe ni iyihe ushaka n'igiki cyagutumye wumva icyo kintu kuko wavuze ko atari wowe nyine muzokorana ku mwaka umwaka bishobotse uzokorana n'umwe umwe ego mfise umwanya ku mwaka ku mwaka cyangwa mu myaka ibiri bizovana mhm. n'umwanya wanjye um, ni jisite gufasha abandi mm. ntushobora gutera imbere wenyine eh. na natasha ntawe ugira icaro nka natasha ikindi nacyo mm-hmm. umenya yuko natasha uh, uh, aho ageze ni kubera yafashije mm-hmm. kuvuga yararonse abamufasha abana biwe arashobora kubatoza akaranga k'uburundi nko mu buryo bw'indirimbo ndundi sawa murakotse wumva we aravuga ati gusa umugabo w'umuzungu ucugira abana b'abamiti mbega abo bana b'abamiti bazogira akaranga k'abarundi kandi ah, bafite urukuba rwera baravanze nicyo gituma babita abametise mm. mm, n'abarundi kandi n'abatariyano euh, abandi abaririmbyi ico no babwira gusa bagende muri ni obedea obedeya kandi duba duterese amahera mm. hajya kingira indirimbo zawe jewe nta numwe yo kwandika indirimbo yanjye cyangwa yiririmbe kubera mm. byose muri biri mu mategeko mwaramutse ku isanganiro ndanezerwa mu Burundi buraririmba nitwa Gilbert Mbariza Natasha ko aririmba ne eh, mubwirira Natasha ko aririmba neza cyane arafise umugabo kwaja henshi umwanya usa n'uri kuragenda turaza kuronka akajya gushyira mu iyo ndirimbo inyuma ya kino kiganiro umwatsinda baramukije ndi mu mugamba yitwa Claude ndi mu mugamba ndamukiriza uwo muririmbyi uturirimbo twiwe turaryoshye uturirimba akaririmbo ngo ngo uraririmba akaririmbo gahayagiza vitaruba murakoze yaba ari umugabo hoho yavuze umanuko yavuze eh! gusa nabo ariko eh! bararangiza kino kiganiro ego natasha kazuza kawe mhm. kavuba ni akahe kazuza kawe ko mu myaka itanu cumi n'imbere ni akahe um, jyewe natasha uno munsi ndikunda ndakora kubera ndi umukozi ndakunda gukora mu kuririmba icyo abantu batari bazi neza nuko ibikorwa byiwe Eh, biri poroteje muri obedeya kandi mm. byose byose uko yabikoze akaba kandi afise n'umuavoka mhm. eh, ni ukuvuga igihe azoba habaye ikibazo uwo mwavoka azoca aseruka kugira ngo uh, akayifata umenga niyarara utegereza mm. gusaba mm. ariko ubuntu nkayiguha cyangwa ukama amahera mm. ntushobora kugira pibisiteri y'indirimbo y'umuntu rero ntushobora kugenda udafise ibipapuro mm-hmm. rero nicyo gituma nagiye muri obedeya nk'umuntu ashaka gushyira indirimbo yanjye muri telefone utegereza kubinsaba mm-hmm. Eh, nkabimenya ko ari ikintu kubera umuntu nazi kumbwira ati natasha numvise indirimbo yawe nagize uko mm. rero uyu muavoka si jewe seruka nako karirimbo kariko karavuga turaza kuronka kajya ugasubiza bo kuri umwanya ubaye muto mu guheraheza twarabonye igikorwa twe twabwo mu Burundi citwa salon de presse ego sinzi umwe muri mwe gushaka acishura imbiga salon de presse niki ibifasha iki kwa rubwa mbere uba mu Burundi intumbero ni iyi Salon de presse ni kimwe mu gikorwa Natasha yakoze ni kuvuga uh, araronka ko kugira ngo akomunike uh, n'abafanzi biwe en direct eh, ahagatiwe n'abamenyesha mhm. muri abo bamenyesha Christian Savierimo mm eh, kandi biramufasha nawe nyine narambaye karavate nawe udakunda kuyambara cyane uwo munsi narayambaye ego uh, biramuha kandi nawe um, uburyo bwo kugira ngo uh, agire performance yo kuvuga imbere ya public mhm. ariko kandi um, ni uburyo tumenyereye sinerji bari baravuga Eh, sida igituntu diyabeti canke ntumbaze mugabo harageze ko muririmbye nayo bamuvuga akabasinirje baratuka akagera transmission ah, direct ego nico nico nurongoye sense umu eh, mushinga ntahe canke eh, honorable Karenga Ramadhani yakoze akavuga ati harageze yuko abamenyesha makuru batagira synergie z'ibintu za politique gusa canke ibindi ingwara gusa bagire n'umuririmbyi kandi uwo munsi byarakunze kuko amaradio ane mhm. yagiye hamwe hanyuma abicisha andireke yego turagushimiye natasha kubona witabye buno butumire murakoze cyane kandi bon voyage murakoze hanyuma sinzi yuko nka rafa yatanga nimero yiwe kugira ngo asigarishe ibibazo kubera mu kanya ngo ibibazo bigira bitangure eh, nkaba nakoze ururirimbo bita urunganwe kugira ngo twinjire cyane eh, mu idonido ry'ubuzima bwa bw'umuziki eh, tubwire watanguye kuririmba ryari umwaka natanguriye ko kuririmba ni umwaka w'ibihumbi bibiri n'umunani nkaba natanguye gukora ururirimbo rwa mbere ku muhinyanyuzi yeremiya bamwe bagatangura kubona yuko tugomba twadukana izindi ngeso yuko tudashobora kubandanya amashuri niho rero natemuka mu mwaka wa gata we w'indwi eh, kuri lise municipale ngagara nduga kwiga kuri lise kominare iribe igitega mugaho hose sinigeze mpagarara narakora hariya nkakorana amafiyuciringi n'abandi nino ngarutse tugakorana n'abo twari kumwe kugira nshobore kubandanya ibyigwa by'iwanje mu muziki ntibyakunze ko nguma nkorana ishaka nk'uko nari natanguye ubu rero uvuga ati uragarutse mu muziki uragarukanye ingufu zirasanzwe eh, mu muziki w'uburundi Eh, subira inyuma gatoyi kugaruka n'ibyo ndagarutse kandi n'ubwa mbere naho hose nahagarika umwaka ntiwagenda ntasohoye akaririmbo nka kamwe ndakabuze naho nkabura mikoro naritura abagenzi abakora ku masitidiyo bakampa akaririmbo kamwe nkagasohora aho hose nagumye niyumviriza mbega ufise indirimbo zingana gute eh, eh, ubu mfise urwo rushasha rumwe niko runyegereye iki gituma navuga yuko ubu ngomba ntangure gukora kubera hariho n'umuhinyanyuzi yakankoze yankoreye aka karirimbo yamfashije yitwa eh, Eric Kamaro tubana muri quartier Neuf yavuze yuko azomfasha n'ubundi n'ibindi ariko aripanga nawe nyine mu minsi mikeyi hari igihe azoba nawe yamaze gushinga studio yiwe muzotwumva rwose uretse rero izo ndirimbo umaze gusohora umaze kutubwira ko zitari nke n'ikihe kintu muri kino gihe uriko urakora ubona ko ari inkoramutima gishobora gutuma umuziki wawe utera imbere eh, ikintu ndiko ndakora ndiko ndiyumvira rwose anatandake atangura ibyiyumviro ikintu cya mbere cyo cyo nisije teme ziri ko ziraza ndaziyumvira rwose muga nzozikora muri ino minsi nk'umuntu ariko arumviriza kino kiganiro yipfuza kugushikira kuguterera byaba ibyiyumviro canke naho uburyo bwiyo kugira ngo ukomeze gutera imbere canke umuziki wawe ukomeze gutera imbere gusumba yoheza kugutora gute uwundondera ashaka kumfasha arashoboye kuntora kuri iyi nimero irindwi na rimwe ine n'umunani cumi na rimwe cumi n'imwe canke mirongo irindwi na zitanu amajana abiri na cumi na zitandatu amajana icyenda na mirongo itatu na zibiri mbere igihe wakorana n'abandi buke uh, bukingira byaroroha ubu unyiri kurakora wenyine wumva bikorohera cyane burya n'igihe nakorana n'abandi ntibyoroha je ntibyanyorohera kuko nasanga ndiko ari nka jeje nye ndiko ndikorako hanyuma biba ngombwa yuko mbona yuko basireka mfume niko kuko ntaco mbona ndiko ndahindura tiko turakora n'abandi nubwo no kwikorana iza kubandanya nivone yayi ndi nyene mm, ncamitamo gukora uko nyine tubwire nibihe bikogwa umaze kurangura mu muziki Eh, bituma abakunda ah, umuziki bakwitsigira gusumba ku bakunda umuziki w'u Burundi no kuwuteza imbere je ukuntu ndiko ndakora maze kora video zibiri mu ndirimbo zitandatu nari maze kora ndi je kuva mu mwaka na 2013 hanyuma nkaba ndiko ndakora n'izindi zishasha zibiri zitarasohoka kandi zizozira rimwe ndabona yuko kare ivyo bikorwa ndiko ndakora kandi birakwiye abarimvyi benshi hari usanga ba ari impano bavukana abandi ugasanga babikura ku, mafamiye abandi nabo ugasanga barumviriza indirimbo z'abarimvyi bandi baba bararirimbye hanyuma bagaheza bagafatiraho bakaronka iyo inspiration yo kubandanya baririmba weho byavuye hehe impano y'umuziki nkaho nayivukanye kuko ndaraba kera igihe nari umwana nasanze nkunda umuziki je nabyisanze nkunda umuziki kandi nkaca mbona ntangura kuza kubona umuziki kwanza mbazi ingene bawutamba inza kuhera ku ndirimbo za Mr Nice na Chameleone umuziki ndawuzanira hage nyine ko nabona umenga ntibariko barakora abarundi ndavuga ati mu kubera nta musani w'uburundi ne bwamenye ndavuga ati eh kumbi buru, kumbi natwe nanje nuririmba wasanga ndashoboye nkabige ndigana kuri Chameleone hanyuma mu bisanzwe natanguye kuririmba uyu mwaka nyine turimo mu mpera z'ukwa kane indirimbo zanjye zikaba zashoboye kuva muri studio mu ntango z'uku kwezi kwa gatanu ego muri studio umaze kujyayo n'izihe ngorane wahuye nazo je kabisa ntango wayo nimwe nigeze nigeze zinjamo kubera ni ibintu byari bisanzwe bindi mu maraso nabifashe ibisanzwe nibihe bintu uri kurakora muri kino gihe kugira ngo biteze imbere umuziki wawe gusa wowe horaho aranje imbere nkaza ndaronka udufaranga duke duke hama narashoboye gushyika muri studio ndasohora izo ndirimbo zibiri usaba iki abakunzi b'umuziki canke wowe wese yoshobora kugira icyo guterereye caba iciyumviro canke naho uburyo ndabasaba ko bogira bo bomfasha kuko hajyanya ibanga riragoye harya umuziki si ibintu umuntu yiyadukiza ni, ingabire y'umuntu kandi hajya gufashanya birakenewe umuntu ushaka gufasha cyangwa guterera ibyiyumviro araza kutubwira ibyo amaze kurangura n'ibyo ariko arakora muri kino gihe nitwa Alain bakaba banhazira R&B ndi umuhanzi mba mu kinama n'ibyo muri make Alain watanguye kuri ryari mbona natangwe kuririmba nk'ikiri umwana kuko n'ibintu byanyinjiye mu maraso hama ndabitangura buke buke ariko natangwe kuwinjira muri studio ya My Bubble Record muri 2007 Ego birumvikana umuntu agerageje kumviriza uturimbo twawe ko uturirimbo uh, wari wagerageje kwitondera mu kuturirimba ariko kandi ukaba utaramenyekana mbega ubaza ko kuba utaramenyekana umunsi biva kuki so Jenny baza ko ni igihe kitarashika me abelieve ko vuba cyane ibyanje nanje bigiye gushika bikajya ahabona ego Alain umaze gukora indirimbo zingana gute mbega hari ibiteramo by'ibyo urakora mbo amaze gukora indirimbo tukiri mu mugwi uyo mugwi bakaba bawita Young Boys urabizi ibintu by'imigwi yo mu Burundi biguma bisambuka byiyungame ubu undi kumwe n'uwo bita Simple mbo tuje nk'abaje kuvyura umugwi wacu turi babiri wa Young Boys mu kinama kandi ndizera ko ubu kweri tugiye guhagarara dukora akazi ndizera byinshi muzobyumva na John kuri sanganiro Alain mbega nibihe bintu byakugoye mu muziki uh, nibihe byakoroheye usanga bigoye ko akugirira chance ariko mbo icyo ni ikintu kimwe mu byangoye nizera ko kunkorera indirimbo aba DJ ibyo byarangoye harabona asaba indirimbo ntibayimpe me ubu uburema jewe ndizera ko nzokwikorera buke buke n'inguvu yiwanje uzokumva ko nshoboye ndizera ko azomfasha nico kintu jewe nishimiye kuba numva ko nzokora aho ngejeje wumva ko nshoboye amfashe ego nk'umuntu ariko atwumviriza ariko akurikirana kino kiganiro ah, ashobora uh, kuguterera ivyimviro euh, amaze kugira studio hariya imuyinga akaba ari John akaba rero tubashimiye ku munsi w'indwiza nzomba mwamaze kumenya ibyerekeye isanganiro award ingene bizogenda ko muzotora kugira ngo turonke umuhererezi aha ni ikiganiro kigarukiye mwakoze